Pirmoji kronikų knyga, pirmas skyrius. Adomas, Setas, Enošas, Kenanas, Mahalalelis, Jeredas, Henochas, Metušelachas, Lamechas, Nojus, Semas, Hamas ir Jafetas. Jafeto sūnus, Gomeras, Magogas, Madajas, Javanas, Tubalas, Mešechas ir Tyras. Gomero sūnus, Aškenazas, Rifatas ir Togarma. Javano sūnus, Eliša, Taršišas, Kitimas ir Dodanimas. Hamo sūnus, Kušas, Micraimas, Putas ir Kanaanas. Kušo sūnus, Seba, Havila, Sapta, Rama ir Saptecha. Ramos sūnus, Šeba ir Dedanas. Kuršas buvo tėvas Nimrodo, kuris tapo galingas žemėje. Micraimams gimė Ludai, Anamai, Lehabiečiai, Naftuhiečiai, Patrosiečiai, Kasluhai, iš kurio kilo Filistinai ir Kaftoriečiai. Kananui gimė pirmagimis Sidonas, Hetas, Jebusiečiai, Amoritai, Girgašai, Hivai, Arkai, Sinai, Arvadiečiai, Cemarai ir Hamatiečiai. Semo sūnus – Elamas, Asūras, Arpachšadas, Aramas, Ludas, Ucas, Hulas, Geteras ir Mešechas. Arpakšadas buvo Šelacho tėvas, o Šelachas buvo Ebero tėvas. Eberas turėjo du sūnus. Vienas buvo vardu Pelegas, nes jo dienomis buvo padalyta žemė, o jo brolis buvo vardu Joktanas. Joktanas buvo Almodado, Šelefo, Hacarmaveto, Jeracho, Hadoramo, Uzalo, Diklos, Ebalo, Abimaelio, Šebos, Ofyro, Havilos ir Jobabo tėvas. Jie visi buvo Joktano sūnus. Semas, Arpachšadas, Šalachas, Eberas, Pelegas, Reuvas, Serugas, Nahoras, Terachas, Abromas, Jis taip pat Abraomas. Abraomo sūnus – Izaokas ir Izmaelis. Šitie yra jų palikuonis. Izmaelio pirmagimis – Nebajotas, po jo Kedaras, Adbeelis, Mipsamas, Mišma, Duma, Masa, Hadadas, Tema, Jatūras, Nafišas ir Kedma tai Izmaelio sūnus. Abromo sugulovės Ketūros sūnus, Zimranas, Jokšanas, Medanas, Midjanas, Išbakas, Šuachas. Jokšano sūnus, Šeba ir Dedanas. Midjano sūnus, Efa, Eferas, Henochas, Abida ir Eldava. Visi jie buvo Ketūros sūnus. Abromui gimė Izaokas. Izaoko sūnus – Ezavas ir Izraelis. Ezavo sūnus – Elifazas, Reuelis, Jeušas, Jalamas ir Korachas. Elifazo sūnus – Temanas, Omaras, Cefis, Gatamas, Kenazas, Timna ir Amalekas. Reuelio sūnus – Nahatas, Zerachas, Šama, Miza. Seiro sūnus – Lotanas, Šobalas, Cibeonas, Ana, Dišonas, Eceras ir Dišanas. Lotano sūnus – Horis ir Homamas, Lotano sesuo buvo Timna. Šobalo sūnus – Aljanas, Manahatas, Ebalas, Šefis ir Onamas. Cibiono sūnus – Aje ir Ana. Anos sūnus – Dišonas. Dišono sūnus – Hamranas, Ešbanas, Itranas, Keranas. Ecero sūnus, Bilhanas, Zavanas ir Jakanas, Dišano sūnus, Ucas ir Aranas. Šitie karaliai karaliavo Edomo šalyje, kai Izraelitai dar neturėjo karaliaus. Beoro sūnus Bela, kurio miestas vadinosi Dinhaba, Belai mirus, vietoj jo viešpatavo Zeracho sūnus Jobabas iš Bocros. Jobabai mirus, vietoj jo viešpatavo Hušamas iš Temanų šalies. Hušamui mirus, vietoj jo viešpatavo Bedado sūnus Hadadas, kuris nugalėjo Midianą Moabo laukuose. Jo miestas vadinosi Avitas, Hadadui mirus, vietoj jo viešpatavo Samla iš Masrekos. Samlai mirus, vietoj jo viešpatavo Saulius iš Rehoboto, esančio prie Eufrato. Sauliui mirus, vietoj jo viešpatavo Ahboro sūnus Baal Hananas. Baal Hananui mirus, vietoj jo viešpatavo Hadadas, kurio miestas buvo Pajas. Jo žmona buvo vardu Mehetabelė, duktė Matredo, duktė Me Zahabo. Hadadas taip pat mirė. Edomo kunigaikščiai buvo Timna, Alija, Jetetas, Oholibama, Ela, Pinonas, Kenazas, Temanas, Mipcaras, Magdielis, Iramas.